Fransız lokantası. Le bistrot français. Fransızca Türkçe kültür mutfağından sohbetler. Hazırlayıp sunanlar Marie Munhoven, Steven Riff, Adrian Lisha ve Gökşen Şahin Lisha. Allez-y. Non, une seconde, une seconde, je compte. Alors, 3, 4. Bonsoir, bienvenue au bistrot. Bienvenue au bistrot français d'Istanbul. Baylar bayanlar, bu akşamki Fransız lokantasına hoş geldiniz. Sortez. Neyse vous Ça allait pour moi, monsieur Septime Mais c'était pas mal, mon petit Roger. Mmh, fausse tombe. Attention, vous, hein. Trois, quatre. Alors aujourd'hui, l'entrée nous sera servie par le chef Adrien. Ce sera une entrée tout en muscles et surtout en endurance avec 42 km 500 au programme. À la suite, nous aurons en plat principal la réalisatrice Alice Fargier qui nous parlera de son travail sur la jeunesse au travers de son film Le mur et l'eau et bien d'autres sujets encore. Bu akşamki yemeğimizde ilk olarak giriş yemeğini, antreyi Adrian bize servis edecek. Biraz kaslı 42 kilometre, 21 kilometre koşmaktan kas yapmış bir antre olacak. Arkasından da ana yemekte konuğumuz Alice Fargier ile e, filmi Le Mur et l'eau, Duvar ve Su filminden ve daha geniş olarak aslında kendisinin çocuklar yaptığı çalışmalardan söz edeceğiz. Alors, chers auditeurs, pour suivre la mode, ou alors pour suivre la mode des formules anti-crise, nous avons décidé de changer un peu la formule de notre émission et du Locantaseux. Aujourd'hui, on va passer de l'entrée, plat, dessert, café, addition, qui ne s'arrête jamais, à la formule entrée et plat, ou alors plat et dessert, parce qu'en ce moment, c'est bien à la mode. Alors cette nouvelle formule, nous la débutons cette semaine avec un une entrée et un plat, et cette entrée sera servie, comme je vous l'ai annoncé, par notre chef Adrien. Alors à toi Adrien. Evet, Adrien'in e, giriş yemeğine geçmeden önce yeni yayın dönemindeki yeni formatımızı söyleyelim. bu doların 2.7'lere e, çıkmasından sonra tabii ki krize karşı bir önlem alalım dedik. Ve insanlar giriş yemeği arkasından ana yemek arkasından tatlı arkasından kahve formülüne biraz pahalı buldukları için daha da basitleştirilmiş bir yöntemle ilerleyeceğiz. Bundan sonra ya ant e, giriş yemeğimiz antre ve ana yemek ya da sadece ana yemek ve tatlı olacak. Bugünkü ilk uygulamamıza başlıyoruz. Giriş yemeğini servis etmek üzere sözü Adrien'e bırakalım. Alors ce soir, je vous sers une entrée musclée, puisqu'Istanbul s'apprête à courir le semi-marathon qui a lieu chaque année à la fin du mois d'avril. Dimanche prochain, le trafic sera fermé entre Yenikapé et la mosquée d'Eyub Sultan de 9h à 11h30. 7 à 8000 coureurs sont attendus pour cet événement qui participe à cette tendance mondiale de ce monde qui court. Vous connaissez sans doute le, marathon d'Istanbul, pardon, eh, fameux pour permettre à ses participants de traverser le Bosphore et relier ainsi deux continents. Mais il existe en fait une multitude de courses, eh, plus ou moins longues, qui, qui ont émergé depuis une quinzaine d'années. Alors on trouve euh, Checkmekeuil le 17 janvier, Renantalia en mars, Bojahada en mai, Run Fire Cappadocia pour les ultramarathons, 250 km à travers la Cappadoce, Afyon Karaisar en septembre, en Lycie, la même chose, à Tchanakale en octobre, à Buyukada le 1er novembre et enfin le marathon d'Istanbul le 15 novembre. plus particulièrement, on a vu se multiplier autour de ces marathons, de ces courses, des groupes de coureurs sous la pression conjuguée de marques d'équipements sportifs et du ministère de la Santé. Si le marathon d'Istanbul et son semi-marathon, tous deux sponsorisés par, par un opérateur téléphonique euh, <laughs> dont on ne dira pas le nom, euh, si ces deux événements sont vraiment euh, les plus importants, il n'en est pas jusqu'à la course de Boyukada qui n'est reçu le nom de son sponsor. En effet, les marques d'équipementiers organisent régulièrement de petites courses où sont distribués des t-shirts et autres gadgets qui font le bonheur d'une tribu de coureurs plus ou moins assidus. Les équipes et les groupes de coureurs organisent régulièrement des entraînements dans les différents endroits de la ville avec en première ligne la forêt de Belgrade et les bords du Bosphore. Je dirais volontiers un mot euh, du groupe à qui signifie pas à pas. Euh, un groupe de coureurs qui, euh, qui le court pour la bonne cause et qui propose à ses adhérents de faire du fundraising pour mêler l'utile à l'agréable. Adimadum, c'est une petite ONG qui redistribue les gains euh, de ses fundraisings à huit organisations qui œuvrent pour des causes allant de l'environnement aux enfants leucémiques. Si vous souhaitez participer, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site web et de remplir un formulaire. En 2014, l'organisation assure avoir levé 8 millions de livres turcs avec ses 5000 adhérents. Ils organisent également, chaque premier samedi du mois, une course de 6 km dans la forêt de Belgrade où chacun peut venir mesurer ses performances dans une ambiance <laughs> conviviale. Donc voilà, c'était l'entrée. J'espère que vous saurez en profiter et je vous attends dimanche prochain euh, à Yenikapı pour démarrer le marathon ensemble. Çok teşekkürler Adrien. Adrien'in giriş yemeğinde kısaca bize aslında sadece İstanbul'un biz Avrasya Maratonu'nu biliyoruz. Dünya üzerinde bir kıtadan diğer kıtaya koşulan tek maraton. Ama İstanbul'un bilmediğimiz bir başka yarı maratonu var. O da bu pazar günü olacak en az 7 bin 8 bin kişinin katılması bekleniyor bu yarım maratona da. Biraz ondan bahsetti. Bir de biraz da aslında İstanbul'da koşulan koşular tek başına değil Bozcaada'da, Kapadokya'da, Afyonkarahisar'da, Likya'da, Büyükada'da aslında gittikçe artan şekilde Türkiye'nin her yerinde daha fazla koşu yapıldığından söz etti. Bir de tabii ki koşulardan söz etmişken adım adımdan söz etmemek olmaz. Adım adımın web sitesine girerek de kendileriyle ilgili etkinlikleri daha fazlasıyla öğrenebilirsiniz. Adım adım bir gönüllü oluşumu e, iyilik peşinde koşanların oluşturduğu aslında sivil toplum kuruluşlarına e, fon sağlayan bir e, gönüllü oluşumu diyelim. Şimdi ana yemeğimize yavaş yavaş geçelim isterseniz. Merci Adrien, merci Gökçen. Passons maintenant au plat principal avec Alice Fargier. Bonsoir Alice, bienvenue à Istanbul. Est-ce que tu pourrais nous dire pour commencer ce qui t'a amené <laughs> ici à Istanbul en résidence alors, j'ai été l'année dernière à Istanbul et cette ville euh, m'a énormément plu. Il se trouve que euh, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe euh, pédagogique du lycée Sainte-Pulchérie, donc du lycée français à Istanbul, qui se trouve près de la place Taksim. Euh, et, j'ai entendu parler de, euh, cette résidence et on, m'a dit que la place était encore libre pour l'année suivante, donc on a été plusieurs à proposer un projet. Le mien était euh, sur la thématique du vêtement. Ça leur a beaucoup plu parce qu'en fait, dans ce lycée, on, porte l'uniforme. et voilà, c'est un peu comme ça que tout a commencé. Evet bu akşamki konuğumuz Alice Farji'ye e, Alice'in e, Alice'i İstanbul'a getiren macerasını sorarak başladık. Arkasından da Alice'in sinema yolculuğunu soracağız. E, geçen yıl çok kısa bir süre İstanbul'a gel, gelmiştim dedi. Onun arkasından yani bu şehri çok beğendiğim için o esnada Saint-Pücheli'nin e, bu İstanbul'da Taksim'e yakın olan Fransız Lisesi'nin pedagoji ekibiyle tanıştım. E, onların bir rezidansı var ve bu rezidansa sanatçılar belli projeleri yapmak için gelip belirli sürelerde kalabiliyorlar. E, bu rezidansı şu an e, giysiyle ilgili bir proje sunduğu için e, ve projeyi e, Sam Püşer'in pedagoji ekibi çok beğendiği için şimdi İstanbul'da bir ay geçirip bununla ilgili projesini gerçekleştirdiğini söyledi. Merci Gökşen. Alors, euh, le lycée Sainte-Pulcherie, l'uniforme, c'est des choses qui ne sont pas finalement si étrangères que ça. Tu, as l'habitude de travailler avec les jeunes, avec la jeunesse. Et on a vu euh, déjà une première production. Alors, l'uniforme, pour moi, euh, c'est ça m'est pas familier. Hein. L'uniforme Ah, bah oui, oui, oui. C'est pour ça que c'était intéressant pour moi d'aller dans cet établissement. C'est que dans ma pièce de théâtre, euh, un des personnages a porté dans sa jeunesse un uniforme. Donc euh, j'étais très curieuse en fait de voir ce qui pouvait se passer dans la tête de, jeunes euh, gens d'aujourd'hui portant l'uniforme. D'accord. Et alors ce projet sur l'uniforme, c'était sur quoi hein, exactement C'est un projet sur le vêtement, mais un des élèves a choisi l'uniforme et bon, il se trouve que c'est son texte qui a été sélectionné, euh, enfin que j'ai sélectionné. Euh, ça aurait pu être un texte complètement raté. Ça a été un texte sublime euh, où il parle de son ambivalence personnelle au niveau de qu'est-ce que ça lui fait de porter cet uniforme. Et c'est un texte magnifique où euh, il, explique qu'au début, il se sent absolument grand et adulte. Et puis, alors, la chose qu'il a oubliée, c'est qu'en fait, quand il arrive à l'école, tout le monde est grand et tout le monde est adulte. Et là, il se rend compte que tout le monde a le même vêtement et qu'il ne fait que qu'il n'est qu'une toute petite fourmi au milieu d'une grande masse de fourmis. Enfin, je vais pas euh, dévoiler tout son texte parce que en fait, euh, ce sont des textes que j'ai effectivement Travailler. Non, peut-être que je parle trop longtemps là. Non, non, c'est bon, c'est bon. Euh, ces textes ont été écrits dans le cadre de la résidence euh, à Sainte-Pulchéry, moi intervenant en tant qu'auteur. Euh, et en fait, ils ont été tellement fabuleux, ces textes. Il y avait un tel niveau, ça dépasse le cadre scolaire. J'ai eu, voilà, j'ai eu l'impression que des petits écrivains se sont révélés pendant cette semaine d'atelier. Et, tout le monde a été surpris. Tous les professeurs, mais aussi les gens de l'extérieur. Je pense qu'il y a eu comme ça de bonnes euh, coïncidences entre euh, la thématique et puis ces classes-là. Euh, et, et j'aime beaucoup travailler avec les jeunes. Et au final, ça m'a donné l'envie d'un nouveau projet. La publication de textes de par le monde entier de jeunes écrivains en français. Voilà, de faire un recueil de textes de petits écrivains en, herbe. Euh, parce que finalement, ça peut être Francophone ou français Alors, francophone, ah hmm. oui. oui. oui. Et, je pense que ça peut être d'une richesse absolument fabuleuse. en son gerçekleştirdiği giysi üzerine projesinin detaylarını sorduk aslında. e, bu Sempüşer'in pedagoji ekibiyle beraber bir haftalık okuldaki gençlerle beraber giysi üzerine bir atölye e, yapmak üzere buraya geldiğini söyledi. Bu giysi üzerine yapılan atölyede herkese bir e, hikaye ya da bir tiyatro e, oyunu yazmalarını istemiş. En sonda e, en son seçilen oyunda okulda oynanmış. Benim çok e, ilgincime giden bir nokta var dedi. Bir oyuncu, bir öğrenci e, okulda üniforma ile ilgili yazmış bir hikayesini. Normalde Fransa'da okullarda üniforma giyilmediği için bu benim çok e, bu bana çok değişik geldi dedi. E, ee, hikaye de iyi de çok kısaca özetledi. Aslında çocuk e, okulda üniforma giyeceği için önce çok heyecanlanıyor. E, çünkü üniforma giymek ona biraz daha kendisini büyük gibi hissettirecek. Arkasından üniformayı giyiyor bir büyük gibi e, okula gidiyor ama fark ediyor ki aslında okulda herkes üniforma giyiyor ve aslında okuldaki o koca karınca yuvasındaki küçük karıncalardan yalnızca bir tanesi. Dolayısıyla bu hikaye yalnızca orada atölyede çıkan hikayelerden yalnızca bir tanesiydi. Aslında hikayelerin hepsi sanki böyle genç yazarların içinde e, büyük bir yazma aşkı varmış ve şimdiye kadar saklıyorlarmış gibi bir anda patladı dedi. E, bu projede haliyle yeni başka bir projeyi peşinden doğurdu. O da aslında dünyanın her tarafında benzer e, yaş gruplarındaki genç e, yazarların özellikle Fransızca konuşan yazarların metinlerini toplayıp onları basmaya bir ihtiyacımız olduğunu hissettim ve bu projeye doğru da böylece evrildik dedi. Bon, j'avais quand même un point juste. Tu as l'habitude de travailler avec la jeunesse. Euh, et maintenant, justement, euh, puisqu'on parle de ça, j'avais envie de poser cette question. Tu disais que euh, tu avais retravaillé les textes avec les enfants, mais qu'ils avaient une très bonne niveau. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus justement de ce travail Comment ça se passe, le processus justement de création quand on travaille avec les enfants mmh. Oui, je crois que c'est vraiment ce que j'aime, en fait, Puisque dans mon dernier film, Le mur et l'eau, euh, c'est ça, je considère euh, Bradley, qui en échange euh, de lettres vidéo avec Luc Dardenne, comme un co-auteur. Et là, mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont eu autant de confiance en eux et qu'ils ont, pu sortir le meilleur d'eux-mêmes, parce que je les considère juste comme des écrivains. Et partir de là, c'est déjà avoir une posture, je pense, euh, pas, pas si courante que ça. Euh, et voilà, ça c'est déjà, euh, ça fait partie de ma démarche. ensuite, c'est avec les autres jeunes que j'ai rencontrés au cours de ma résidence en France près de Clermont-Ferrand j'ai essayé de surtout pas arriver comme euh, je vais tout vous apprendre, euh, je suis, je réussis tout, etc. Non, j'ai montré des travaux précédents à moi euh, où, bah, comme tout le monde, j'ai pu me tromper, faire des erreurs, etc. Et donc, c'était une manière de désidéaliser la position parce que je trouve que malheureusement dans le cadre scolaire, on a tendance à à sacraliser l'art. Euh, et, c'est très dommageable pour euh, ceux qui ont parfois des vocations artistiques, euh, qui peuvent se laisser impressionner par tant de mystères et de mystifications. En même temps, ça reste délicat de, se tenir dans une distance raisonnable entre guider et puis peut-être laisser les enfants s'exprimer. Tout à fait, c'est une des difficultés c'est ne pas trop mettre de soi, parce que dans ce cas-là, c'est plus vraiment l'œuvre de du jeune adulte ou de l'enfant. Et en même temps, quand on voit des choses, on a envie de leur donner des conseils on peut pas s'empêcher de dire mais tiens, et si tu faisais comme ça Voilà. Mais c'est une question de dosage surtout. Et Aris'in aslında daha önce e, Duvar ve Su filminden de çocuklarla çalışma deneyimi var. Dolayısıyla çocuklarla çalışırken yaratıcılığı nasıl e, tetikliyorsun diye sorduk. Birazdan da aslında bu Duvar ve Su filmiyle ilgili konuşacağız daha detaylı olarak. E, benim daha önceki deneyimden bu rezidansta da benzer şekilde yaklaştım dedi. Daha önceki deneyimimden de öyle dedi. Bizim maalesef çocuklara sanat konusunu öğretirken sanatı böyle kutsallaştırıyoruz. Sanki çocukların ulaşamayacağı bir yerdeymiş ve çok mükemmel olması gerekiyormuş sanat yapabilmesi için gibi davranıyoruz dedi. Ama ben Fransa'da da çocuklarla çalışırken hiçbir zaman çocuklara ben size sanat öğreteceğim, ben her şeyi çok iyi biliyorum ve benden öğreneceksiniz diye yaklaşmadım. Ben çocuklara hep deneyimlerimi anlattım. Hatta mümkünse ilk önce benim de hata yapabileceğimi ve daha önce yaptığım hataları gösterdim. Dolayısıyla sanatı kutsal bir şey olarak görmemelerini ama içindeki yaratıcılığı çıkartmalarını sağladım. Dolayısıyla e, o esnada Adrian o çok kritik bir nokta olsa gerek dedi. İşte çocuklara hem kendinden çok fazla e, vermeyip onların yaratıcılığını beklemek ama aynı zamanda yaptıkları hataları düzeltmek. İşte o dengeyi bulduğunuz zaman zaten çocukların yaratıcılığı tetikleniyor dedi. E, Alice benim başka bir sorum olacak. Aslında az önce sözünü ettiği Duvar ve Su filmi vardı. Duvar ve Su filmi e, Arden kardeşlerin e, Logeman Velo yani bisikletli çocuk filminin filmini izlemiş ve bir koruma altında bir ailenin yanında kalan bir çocuk la aslında filmin yönetmenleri arasındaki iletişimi anlatıyor. Dolayısıyla yönetmenler çocuğa mesaj gönderiyorlar. Çocuk filmle ilgili analizlerini yönetmenlere gönderiyor. E, ve bir filmin etrafında dönen başka bir film. Dolayısıyla ben e, aslında Alice şimdi ne onu böyle bir film yapmayı itti onu sormak istiyorum. j'ai posé la question en turc <laughs> en premier maintenant. En fait, euh, on a parlé tout à l'heure du film euh, Le mur et l'eau. Bon, c'est un film qui tourne autour d'un autre film. Donc, c'est un échange entre un enfant qui reste dans une famille d'accueil et qui a vu le film des Frères Darden, le, gamin au vélo. Après, il explique ses sentiments et que c'est un échange entre cet enfant et les réalisateurs de films. Donc, c'est un échange très intéressant et très enrichissant et en même temps très touchant pour les personnes qui regardent le film. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à, voir et à faire ce film J'ai vu Le gamin au vélo des frères Dardenne en juin, je crois 2011, et j'étais bouleversée. Et je me suis dit, il faut absolument que je partage ce film avec les enfants que je vais rencontrer en colonie dans deux mois, en août, euh, parce que ça va leur plaire, c'est sûr. Je ne savais pas à l'époque que ces enfants, justement en colonie, vivaient en famille d'accueil. Donc ça a été un peu embêtant quand je l'ai su au début. Je me suis dit, est-ce qu'il faut vraiment leur montrer euh, pendant l'été un film qui parle de leur quotidien Et puis finalement, avec euh, l'organisateur euh, du Vidéobus, qui est l'association avec laquelle je travaille, on a décidé de le montrer quand même. Mais il fallait juste encadrer ce film par la parole du réalisateur. Et à partir du moment où les choses sont encadrées par une parole, aussi violentes soient-elles, elles peuvent euh, être entendues. Et on a été à la rencontre de Luc Dardenne. Je lui ai envoyé un mail et il m'a répondu dans la journée, deux heures après. Ça, ça a été une grande surprise. Il était tout à fait partant. Il se trouvait que, par chance, il passait deux semaines plus tard à Paris. Donc, dans une chambre d'hôtel, euh, on a enregistré une lettre vidéo s'adressant aux enfants, qui n'est pas restée dans le film, et, voilà. Et ensuite, ça a été euh, Bradley, cet enfant qui est, venu vers moi et qui avait un désir extrêmement fort de communiquer avec le réalisateur. On avait dit aux enfants, si vous voulez, vous pouvez répondre de la même façon que Luc Dardenne vous a parlé dans une lettre vidéo, vous pouvez répondre par une lettre vidéo. Et c'est Bradley qui avait euh, en fait c'était le seul à avoir ce désir aussi fort de communiquer avec euh, le réalisateur et, de dire euh, tout ce qu'il avait compris du film. Et il a compris sacrément, euh, <laughs> sacrément des choses très très très très profondes. Mm. Et hikayesi aslında e, Haziran 2011'de bu e, Darden kardeşlerin çektiği Le Gamin Velo bisikletli çocuk filmini izledim ve film beni alt üst etti. E, dedi arkasından Ağustos'ta bir e, çocuklar için düzenlenen yaz kampında bir atölye düzenliyormuş ve orada mutlaka bunu çocuklara izletmem gerektiğini düşündüm ama bilmediğim bir nokta vardı. O çocuklar zaten e, bir e, koruma ailesi dediğimiz e, koruyu, Türkiye'de de koruyucu aile olarak bildiğimiz sistemde o koruyucu ailelerin yanında kalan çocuklarmış ve aslında hikaye biraz onların hikayesiydi. Dolayısıyla e, filmi bir anda onlara göstermenin onları biraz yıpratabileceğine karar verdik. O yüzden önce Luke, Luke pardon Luke Darden'e bir e, mesaj attık ve filmi eğer yönetmenin sözleri sözleriyle bir çerçeveye oturtabilirsek çocuklara daha az dokunacağını düşündük. Sonra çocuklara da e, yönetmene eğer isterlerse kendileri de aynı yöntemle mesaj gönderebileceklerini söyledik. E, bu çocukların arasında bir tanesi Bradley özellikle yönetmeni mesaj göndermek istediğini söyledi ve filmden ne anladığını anlatmak istediğini söyledi. Dolayısıyla bu e, yönetmen ve filmi izleyen e, çocuk arasındaki hikaye böyle başladı. Dolay e, çocuğun yani filmi izlediğinizde siz de fark edersiniz zaten e, filmden anladığı hakikaten hepimizin anladıklarından çok daha derin dolayısıyla çok daha dokunaklı benim de beklediğim üzerine dokunaklı bir film oldu dedi. Alors, tu rentres en France euh, très bientôt. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu aura tiré finalement de ce passage euh, en Turquie Tout d'abord, de très belles rencontres avec les élèves dont je parlais, les jeunes de 15 ans. Et puis euh, aussi une rencontre particulière euh, avec Erdem Gunduz et une chef opératrice qui s'appelle Jonsu Boguslo. Et on va faire un film en fait. On est en train de le tourner. Euh, ce sera un film euh, court, plutôt une œuvre vidéo, parce que je fais aussi en parallèle des films euh, expérimentaux entre documentaire et fiction. Un film inspiré par le lieu où j'ai été en résidence, le, ce lycée Sainte-Pulchérie. Voilà. Une... Et, est-ce qu'on a des chances de te revoir alors J'aimerais beaucoup revenir. C'est une ville qui vous appelle et et c'est assez dur pour moi de me dire que je dois partir. J'aimerais pouvoir m'y installer. Je ne sais pas si ça va être possible, mais j'aimerais <laughs> pouvoir. Donc, avant ça, on parlait de, du film Le mur et l'eau. Et donc, on a mm, parlé du film. Et, si les audiences, euh, notre audience, elles veulent voir les films, comment on peut trouver ça euh, Est-ce qu'on peut le trouver sur Internet ou alors, pas sur Internet parce qu'il est encore en tournée en festival. Euh, là, il sera en la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. Il sera du 19 euh, avril au 24 avril au festival Vision du Réel à Nyon en Suisse, qui est un gros festival international où il peut y avoir plein de belles choses. Euh, enfin, il y, a une très belle sélection, donc voilà. Si les auditeurs sont intéressés par le documentaire, qu'ils viennent à Nyon. Et puis, euh, et puis, je ne sais pas encore euh, quelles seront les prochaines dates, mais peut-être ça peut être communiqué sur le site. D'accord. E, Fransa'ya giderken aslında İstanbul'dan neler kalacak sana diye sordu Adrien. E, Türkiye'den ne gibi anılarla döneceksin diye sordu. Ama onun öncesinde ben e, az önce sözünü ettiğimiz bu e, Duvar ve Su filminin e, nasıl izleyebilir dinleyicilerimiz diye sordum. Henüz festival hala festivallerde dönmeye devam ettiği için yani festival turnesine devam ettiği için film henüz internet üzerinden izlenemiyor. Ee, ama 19-24 Nisan arasında İsveç'te bir festivalde olacak. Dolayısıyla o tarihlerde Neon'a yolunuz düşerse orada filmi izleme şansı bulabilirsiniz. E, Fransa'ya giderken yanımda herhalde çok e, yeni projeler ve e, tanıştığım insanların e, katkılarıyla gideceğim dedi. Örneğin Erdem Gündüz ve Cansu Boğuzlu e, ile tanıştım ve beraber deneysel bir film yapmaya karar verdik dedi. Dolayısıyla bu da giderken yanında götüreceği değerlerden bir tanesi olacak. Merci beaucoup Alice, merci Gökşen. Et maintenant, merci à vous surtout. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour un prochain numéro de Francis Locantase. Evet e, bu programın da sonuna geldi. İki hafta sonra Fransız lokantasında görüşene kadar hoşçakalın. Fransız lokantası. Le bistrot français. Fransızca Türkçe kültür mutfağından sohbetler. Hazırlayıp sunanlar Mari Munhoven, Steven Riff, Adrian Lisha ve Gökşen Şahin Lisha.